O-da näme, iman aýa kämuzýat bolýamy, bolmaýamy? Iman, bäzide aýdypdyrlar, kämuzýat bolýa diýipdirler, bäzide bolmaýa diýipdir ki, biz, biziň mezhebimiz, ýagny Ymam Agzamyň, Ymam Maturidiň mezhebi şu ki, iman kämuzýat bolmaýa. Indi şuny açyklap berjek bolýa bize, hop, kämuzýat bolýa diýip Kuranda gelipdir ki, Otam nähjire bolýa bi? Siz otam näme diýip kämuzýat bolmaýa diýip aýtýaňyz? Şony açyklajak bolýa ki, otada Kur'anda aýtýa meselem kämuzýat bolýa diýende menzur näme, mefhumy näme oň, tefsiri näme? Şu zatlary bize açyklap aýdyp berjek bolýa. Hob we iman ehli semai wal ard. Ähli sema we arz, ýagny şu perişdeler bolsun, şu ýerdäki ynsanlar, jynlar, zatlar bolsun, bularyň imanlary la ýazidu we la ýankus, zyýada-da bolmaýar, kem-de bolmaýar. Men şu meseläni äwwelini özüm bir külli halatda bir zehniýet berip goýaýyn, onsoň muň bähsine girsek gowy bolar. Biz diýek, iman bilen, ýagny iman zyýada we kem bolmaýar diýeni Ymam Agzam şuňa başga bir gümänime alanym ol Mutallymdan mukadem bir ýerde getirýär ki, Ymam Agzam şuňa bir neme diýýär, mysal urýar. O-da näme? Bir çyra ýanak diýýär. Bir çyraň özi ulalyp kiçelmeýär. Iman Ýöne ol kemu gawy zeýif bolýar diýýär iman. O-da näjüre, eýni meselem şu çyraň nury, yşygy, ýagtysy köpelip azalyşy ýanak. Ýagny, eýni şoň köpelip azalyşy ýanak, adamyň imany-da gawy zeýif bolup bilýär. O taýda Kuranda-da meselem zyýada-u kem bolýandan menzury näme? Şo gawy zeýif bolýan. Eger şu aýalaryň üstünde meselem dykgat etseňiz, bellijedir özi, Şo ýerde şo Kuran okalanda ýa meselem şo iman zady güýjürget diýen bir zatlar aýdylanda şolaň ýanyna aýtýa iman köpelýä diýip şolaň. Ýa şo ýany Manzur näme şo ýerde imany gawy bolýa diýdi ola zyýada bolýany diýeni şo diýip şeý diýip aýtýa. Indi bitada şu bähse girjek bolýa. Hop. Ve imanu ehlis semâi vel erd la yezidu ve la yenkus. Ehli sema ve ardyň imanlary köpelip azalmaýar. Näme jahatdan min jihatil mu'men bih. Özüne iman getirilýän zatlaryň jehetinden-ä köpelip azalmaýar, ýa kaýdanymyz, e, imaniýat ýedi zat dämi, şu ýedi zatdan sekiz zat bolup ýa alty zat bolmaýar. Ä şu ýedi zat bolsa, şu ýedi zat şondan köpelip azalmaýar. Hop. Wa yazidu wa yankusu, köpelip azalýar, min jihatil yaqini wat tasdiq, yagyn we tasdigiň jähetinden köpelip azalýar, ýaňky gawy zeýif bolýanda aýtjak bolýardy, ýogsam bize görä şu yagyn we tasdigiň özi dagda bir köpelip azalýan zat däl ahym, üýtgeýän zat däl, yagyn diýen setdersed boldy tamam boldy, tasdik diýen setdersed tamam boldy, indi muny sen üýtgedip bilmeýäň, muny gawy zeýif diýseň ýagny, Dünýäde we ahyretde kän kän az bolmaýar. Ýagny şu mu'min bih jähetinden ne köpelip azalmaýar. Leýende men kala amantu billahi. Şon bir adam ýeke aýtdy men Hudaýa iman getirdim diýe. Obi ma ja'a bihin nabiy aleyhissalam min indillahi ta'ala. Bir-de Pygamber aleyhissalatu wesselam Allahyň tarapyndan getiren zadyna ynandym diýip aýtýar. Ve âmentu bir rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Bir-de Pygamber aleyhissalama ynandym diýýär. Ve bimâ câe min indi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir-de näme Pygamberiň tarapyndan gelen zatlara ynandym diýse, Fakat âmene bi jemî'i mâ yecibul îmanu bih. Bu näme tamamy şu özüne iman getirmeklik wajyp bolan zatlaryň hemmesine iman getiripdir bu pes. O fe huwa mu'minun o pes ona mu'min bolýar. Wa men amana bi ba'di ma yajibu imanu bi. Ýöne bir adam gelip bäzi özüne iman wajyp bolan zatla özüne iman etmeklik wajyp bolan zatlaryň bäzisine iman getirse. Meselem, bi an amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Meselem, Hudaýa, perişdelere, kitaplara, pygamberlere iman getirýär, ýöne welem yu'min bil-ýewmil-ahir, ýöne ahyret gününe ynanmaýar. Şu adam näme? Fehuwe kafirun billahi we birasulih. Allah bilen Resulyna kafyrdyr. Çünki ahyreti Allah bilen Resuly täkit edip aýdypdyrlar. Ynanmasa, ýagny şular dogry aýtmaýar diýdi bolýar, pes o-da küfr bolýar. Şu iman getirilýän zatlaryň bäzisyna iman getirýär, we beýne men ýekfuru bi kullil mu'men bih. We bir adam bilen ki näme, şu mu'men bih, ýagny özüne iman getirmeli zatlaryň hemmesine kafir bolar. Ýagny, çe bir adam kulli iman getirmeli zatlara kafir bolsun, çe şolaryň bäzisine ynanmasyn, fark etmeýär, iki halatda-da näme, kufr bolýar, hatda birjejegine ynanmasa-da, kufr bolýar oňki. Bihasabil mu'men bih. Mu'minla imanla näme hemmesi deň. Näme jähetden? Bihasabil mu'men bih özüne iman getirilýän zatlaryň jähetinden. Ha özüne iman getirilýän zatlaryň üstünde hemmesi deň. Eýni şu ýedi zada ola iman getirişi ýanok, bula-da iman getirýär. Kema merra hem çyraňky geçdi, ýaňy towzip et. Wat tawhid. Gelýä näme etýä seýr etýä olar müşahet etýä görýä maryf ylahyýe Allahyň meselem ylahy ylymla ulum ledunýe ki Allah tagalaň özi bezletýä bahşyş etýä muny Allah tagalaň özi berýä ulum leduni diýen kesbide hop bulana kesbide diýenim men zürüm şu kitap zat oky bol alma de Allah tagalaň öz bermekligi bilen bolýan zat hop Bula näme? Şu bir adam bir arif bolup, şu zatlara ýetişse, e, müň towhidi bilen o adamyňky meselem fakat kitaplardan okypdyr, istidlal edipdir, oň towhidi ikisi deň bolmaýar diýip şony aýtýar. Ha, we kezalika şinýanak la yastawi imanuhum min hadal wajh. Şu wajhdan imanlary da deň bolmaýar. Ýene şu istidlalu e, ýagyn taýdan Şu meselä metrah etmekden. Ýöne gawy zaif bolýa. Köpelip adady köpelip azalmaýa ýöne Guwwaty köpelip azalýa ýani gawy zaif bolýa. Şony aýtjak bolýa Imam Azam bi Şarih rahimahullaň eger meselem menhajy menhajy bilen gitjek bolsak biraz başymyz aýlaýa. Siz oňa şu mowzugy şu şu mefhum bilen alsaňyz onda rahatrak düşünerňiz. Biz aýtýak ýöne, Al-iman tassykum bil-janan we ikrarun bil-lisan diýýäk. Hä, şu tada bir gürrüň gelýär. Indi näme gürrüň? Aýa amel imanyň tarifine dahylmy, dahyl dälmi? Amel imanyň tarifine dahyl diýen bolsa bir adam, onda bir adam meselem namazyny terk etse, oňa kafir diýýär. Amdan terk etse. Çe, indi ol adam meselem gelip-de, Şony inkar etsin, etmesin, on bilen işi ýok. Şony ämeli imanyň tärifine saldy-la. Arada tutmasa, oňa kafir diýeli. Hä, şu ämeli imanyň tärifine salsaň, onda şu gürrüňde gelýär. Ämeli imanyň tärifine salmasaň ýöne bir adam namaz terk edeni bilen tazamaniki inkar etmese namazyň farzlygyny, muňa näme kafir diýip aýdyp bolmaýar. Tapawuty kän, heý görä. Hop, biziňkiler aýtýar ki, ämel Onda nä forum azar köpelýär, şony aýtjak bolýar. Ýani bäzi adamlar näme diýip gelip bäş wagt namazyň hemmesini okyýar. Wa ba'duhum yusalli ba'daha. Hop, ýartylarda näme şoň bäzisini okyýar, bäş wagt namazyň üç wagtyny, iki wagtyny okyýar, hemmesini okymaýar. Hoş dadyny köpelip azarly diýen bolmady daşy. Hä, müň aragat dogry bolmagy şu ýanak, ýaňky iman getiren adamyň-da bäzisine iman getirip, bäzisine iman getirmesizdigi dogry däl. Hop. Wal islam Indi bu taýda iman bilen islamyň mefhumyny aýdyp berjek bolýar bize bu gürrüňden bölek. Wal islamu islam diýeni huwa şu islam at-taslimu taslim bolmakdyr. Bagdy zatlar halal, bagdy zatlar haram. Hä, Allatagala şulary aýdypdyr-da bize, şulary aýdypdyr, hä, şulary näme gabul etmekligi aýdylýar. Bile itiradyn wela istikbahin. Şuňa itiraz etmeli-le. Itiraz etmäni gabul etýär. We näme istikbah-da ýok. Istikbah diýen näme? Aý, kabih, aý, teleke bi, näjire bolýar bi. Muny haram etmedik bolsa gowy boljakdy-da diýmeýär. Şeý diýmese bi näme? Islamly, imanly hesap bolýar. Hop. Ýöne şerigatyň ystilahynda bize görä näme, iman bilen yslam bir zat, ikisi tapawuty ýok. Mefhumlary aýry bolsa-da, misdaklary bir diýip aýtýak. Iman bilen yslam, bes misdak taýdan ikisi bir diýip biz şeý diýip aýtýak. Hop. Indi şuny açyklap geçjek bolýar. Fe min tariqil lugat, bes lugat tarypdan-a fergun beýnel imani wal islam. Iman bilen yslam arasynda bir fark bar. Näme? Idil imanu fil lugat Çünki iman lugatda ybaratun an et-tasdyk, tasdykdan ybarat. Iman diýeni tasdyk, ýa tasdygy galbi gerewidan mana diýdik. Şoňa aýdylýar. Gallahu Teala, Alla Teala aýtýar, Ve ma ente bi mu'minin lena. Bu aýa Kuranda gelýär. Ýa sen bize ynanýan dä, ha, tasdyk etýän dä sen bizi diýip, eý bi musaddikin lena, sen bizi tasdyk etýän dä diýip, o Hezreti Ýakubyň ogullary näme şeý diýip aýtýarlar. Ýagny mynafyklar lugat taýdan musulmanlardan, ýöne şerigat taýdan näme musulmanlardan hesap bolmaýarlar. Şon fark etdi diýip aýtdykda islahy şergada. Hop. Mynafyklar lugat taýdan musulmanlardan hesap bolýarlar. Şergat taýdan musulmanlardan hesap bolmaýarlar diýär. Hop, edamaty gürrüňi bar. Wa ma kanu bi mu'minina bi hasabil lugah. Ýöne logat taýdan imanly mu'min mu'min hesap bolmaýarlar. Allahu Teala Allah Teala aýtdy: "Qalatil arabu amanna." Araplar näme diýdiler? Biz iman getirdik diýdiler. Kul aýdy Muhammed aleyhissalatu vesselam şolara sallallahu aleyhi ve sellem. Lem tu'minu Iman getirmediňiz, walakin kulu eslemna, belki näme siz yslam getirdik diýip aýdyň. Hä, dile getireňde, lafza getireňde pes bu näme? Yslam diýip aýtdy şoňa, munafyklaň kadagda. Ýöne, garçy meselen şergada mu'min hesap bolmaýly, ýöne şolara mu'min diýip aýtmady diýýä. Pes yslam lugaty näme, imandan amrak bolýa diýip şi netijäni alýada. Näme, liwujudil i'tiraf bil-lisan. Dil bilen aýdyp, ýürek bilen ynanmaklyk näme? Li uluhiýetillahi taala, Allatagalaň ilahlygyna, hudaýlygyna. Kema huwa bi sifatihi we esmaih, Allatagala näme? Syfatow ismleri bilen hemra. Allatagalaň syfatlary we ismleri-de bar. Şo eýni şo şeýle bolşy ýanyk, Allatagalany näme? Tassyk we ykrar etmeklik. Femen akarra, her kim ykrar etse, we saddaka, ozem tasdik etse, ýujedu fihi teslim vel kabul, onda näme, teslim we kabul tapylar, näme, li ferziýeti ewamirillahi taala we newahihi, Alla tagalaň emirlerine boýun berip, emirlerine enjam berip, ol nehy eden zatlaryndan gaçmaklygyň näme, farzlygyna, hawa, Şeý diýip aýtýar. Hop, din diýen näme indi? Wad-dinu din diýeni ismun waki'un, bir waka, ism, goýlan, duran ism, alal iman, iman öze, wal islam, islam öze, weş-şerai'un kulluha, ýagny hemme şeriatlar, ýagny hemme hökümler. Pes din diýip imana-da aýdylypdyr, din diýip islama-da aýdylypdyr, din diýip tamam ähkama-da aýdylypdyr. Bes näme iman, din diýip, hem iman, hem islam, hem şeraýa, hemmesine aýdylýar diýip, zada şeý diýip aýtdy. Ýöne akseren rajyh gowl iş diýipdirler ki, din diýip fakat e, ýaňky etigadiyat taraf aýdylýar. Oňa şeriat diýip aýdylýar ahkam furugy. Pygamberleriň dini bir diýip,